Türkçe үйренеміз. қадірменді радио тыңдаушылар түркше үйренеміз атты бағдарламамыздың жаңа бөлімінде сіздермен біргеміз бұдан бұрынғы сабағымызда болымсыз нақты өткен шақтың жалғауын үйреніп қолданылуын салыстырмалы түрде көрген болатынбыз бүгінгі сабағымызда болса хабарланған өткен шақ немесе белгісіз өткен шақтың болымсыз түрін қарастырамыз белгісіз өткен шақ кейбір тілдерде қолданылмайды белгісіз өткен шақ бір оқиға және құбылыстың үшінші тұлға тарапынан баяндалғанын оқиғаның нақты емес екенін көрсетеді бүгінгі сабағымыздың тақырыбы болып табылатын хабарланған немесе белгісіз өткен шақтың болымсыз түрі де қалған шақтарда болған секілді ма және ме жалғауымен жасалады енді болымды өткен шақтың етістігінің болымсыздану түрін жақсы түсіну үшін истемек және аламақ деген етістіктердің әрі болымды әрі болымсыз түрлерін бірге тыңдап үйренейік істемішім істемемішім сұраған екенмін сұрамаған екенмін істемешсің істемемешсің сұраған екенсің сұрамаған екенсің істемеш istememiş. Suragan ekin, suramagan ekin. İstemişiz, istememişiz. Suragan ekin biz, suramagan ekin biz. İstemişsiniz, istememişsiniz. Suragan ekensiz, suramagan ekensiz. İstemişler, istememişler. Suragan ekin, suramagan ekin. Ağlamışım, ağlamamışım. Jılappın, jılamappın. Ağlamışsın, ağlamamışsın. Jılapsın, jılamapsın. Ağlamış, ağlamamış. Jılaptı, jılamaptı. Ağlamışız, ağlamamışız. Jılappız, jılamappız. Ağlamışsınız, ağlamamışsınız. Jılapsızlar, jılamapsızlar. Ağlamışlar, ağlamamışlar. Жылапты, жыламапты. Ардақты тыңдаушылар, белгісіз өткен шақтың болымсыз түрінің түрік тілінде қалай және қай жалғаумен жасалғанын етістіктер мысалымен көрдік. Болымды түрлермен салыстырдық. Енді басқа етістіктерді де осылайша болымсыз белгісіз өткен шақ түрлерімен жіктей аласыз. Енді қалам мен қағазыңызды дайындап, мысалдарды қайтадан тыңдағаннан кейін жаңа мысал қалыптастыруға тырысыңыздар istemişim, istememişim. сұраған екенмін сұрамаған екенмін İstemişsin, istememişsin. сұраған екенсің сұрамаған екенсің İstemiş, istememiş. сұраған екен сұрамаған екен İstemişiz, istememişiz. сұраған біз, сұрамаған екен екенбіз İstemişsiniz, istememişsiniz. Suragan ekensiz, suramagan ekensiz. İstemişler, istememişler. Suragan eken, suramagan eken. Ağlamışım, ağlamamışım. Jılappın, jılamappın. Ağlamışsın, ağlamamışsın. Jılapsın, jılamapsın. Ağlamış, ağlamamış. Jılaptı, jılamaptı ağlamışız, ağlamamışız. Şılapbız, şılamapbız. Ağlamışsınız, ağlamamışsınız. Şılapsızlar, şılamapsızlar. Ağlamışlar, ağlamamışlar. Şılaptı, şılamaptı. Kadırmen detin doğuşlar. бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды алдымыздағы апта түрік тілінде келер шақтың болымсыз түрін түсіндіреміз келесі кездескенше қошча қалын түрікше үйренеміз